pri rassismo. Bon chance ni nespertis la hororegoin de la du mont militoi. Cae bon chance finigis anto pli ol dudec iaroi la til nomata malvarma milito. Tamen, ancau nun tempe, la homaro ne vivas en maro el rosoi, ciel oni diras in Brasilo. Nia nuna ple grava zorgo estas pri la dauro de nia planedo. Do pri la vivo condicioi de niai gefiloi, genepoi, cae aliai geposteuloi. Aliai pli actualae zorgoi temas pri terrorismo, malsatego cae malsano en multae landoi, ancao en la ricciai, la dangero de nova malvarma milito, cae ec de atom milito, la crimezzo pro trafico cae uso di drogoi cotopo. Anto quinde giaroi ec estis movadoi, cefe de la Europa cae usona iunularo, contrao la status quo, la nuna stato, til estas la tiama stato, favore al plida liberezzo cae egalezzo. Ocasis troigoi, cae la iunularo, cae laboristoi ne atingis sian celoin, sed iomete la socio shangigis, pli bonigis. Ecte tiam existas in Europo, Usono cae aliae landoi pli da liberezzo cae egalezzo. Tamen ni estas tre malproxime di ideala sociat stato. Tio ancao rilatas al rassismo in la 1960 jaroi, cae iam mete pli frue, comenciges la lucto de usonae afric devenuloi contra rasismo, cae mal rapide la condicioi de la afro-usonanoi, aparte in la mesae classoi, pli bonigis. Tamen, la rasismo dauras. Oni povas listigi multain factoin cae ocasajoin pritio iare oni festis la centiarigion de la nascigio de Nelson Mandela. Tiam multae homoi memoris pri io, cion oni iomete jam estis forgesinta. La til nomata apartheid, apartismo. Tio estas la razia apartismo en Sud-Africo dum plura iardecoi, ciam regis la blanculoi. Nelson Mandela luctis contra utio passigis dudec sep jaroen in malliberejo cae fine iges la unua negra presidento in Sudafrico. Prescao negredebla mirinda sorto. Sam kiel in Usono, in Brasilo existis sclavezzo, sed ne existis oficiala rasa apartismo, cae ocasis multae getzigioi inter blanculoi cae afro-brasilanoi. La sclavezzo estis abolita in 1888, cae la Brasila Constitutio de 1988 consideras racismon kiel crimegon. Pli ol duono de la brasilanoi estas nigruloi, au mulatoi. Oficiale, oni ne usas la vorten mulato, sed differenzigas inter nigruloi, circa 7% de la popolo, cae pardos, quio pli mal pli signifas brunuloi, circa o quardec tri procentoi, lao censo de 2010. dec. Malgrau tio, necompreneble cae bedorendege, ancorau existas rassismo in Brasilo. En Wikipedia articolo pri rassismo legeblas tio relate interesa alineo. In Europae cae Europidae tiu estas exemple usona socioi, oni povas renconti sintenoin similain ala tipa mine esas racisto, sed pli ofte implicite ol explicite. Cio signifas che oni ne agas au pensas clare racisme, gis ec estas motivo por ec pensi au ec agi tiel. Exemple, che la filino de la concerna persono ec havas alirasan amicon, au che ec naibaras ali persono au familio de alia raso, socie rigardata che il mal supera. Au che li devas condividi labor chambron, au ec mangio chambron, necesseion au dormo chambron, cun alilandano. Mi aldonas, che au sem cun malsamai haut coloro au manjo cutimoi. Cial mi parolas hodiau pri rasismo, char mi spectes la filmon Green Book, cio poste gaines la ciaran Oscar premion de plei bona filmo. Ciel mi diris relata al Sudafrica rasa apartismo, oni almeno multae homoi iomete forgesas pasintain aferoin, tiel che, quancam oni pli mal pli ofte audas per rasismo, oni forgesas kia estis la situazio gis antao circao quindec jaroi. Quindec jaroi versaine estas multe da tempo, eble signifas mal proxima pasintezo pur geiunuloi, sed ne pur maliunuloi qui vivis in tio epoco. Tamen, nur quelc foio oni memoras pri gi. Nun la filmo memorigis nin pri la rasa apratismo en usono, pri la stato den digruloi en la 1960-ca iaroi. Gi estas bonega, interesa filmo, quancam trista pro la situatio de nigruloi, ca espectindegas. Se vi ancora ne vidis gin, vi excios pri la inhavo in la interreto au in gazetoi. Protio, mi ne parolos pri la inhavo. Hazarde, mi spectes lasta tempe ancau bonegan document filmon, en Netflix, pri la vivo de la fama usona cantisto Nat King Cole, ties vocion mi ecte quindec iaro chategas, sed pri quio mi scis presca uninion. In tiu biografia filmo oni montras, rilate al rasa apartismo, situacion tre similan al tiu de la pianisto de Green Book. Ni ege recomendas ambau filmoin.